Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտել է ադրբեջանական կողմի գործողությունները։ Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերը իզորու են պաշտպանել մեր սահմանները։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական օրն է։ Վերլուզաբանները կարևոր ակնկալիքներ ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների այսօրվա հանդիպումից։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը դատապարտել է Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Հադրութի շրջանում մարդկանց առողջության պահպանման ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 13-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տեղի են ունեցել զինված բախումներ, որոնց ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազքային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 19000 գրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև զրահատեխնիկա՝ տանկ TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային եւ Zu-23-2 տիպի զենիթային կայանքներ։ Շաբաթվա ընթացքում շփման գծի հարավային, արևելյան, հյուսիսարևելյան եւ հյուսիսային ուղություններով հակառակորդը ձեռնարկել է նաեւ դիվերսիոն ներթափանցման մի քանի փորձեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ վերջիներիս պատճառելով մարդկային կորուստներ հետ շփրտել իրենց ելման դիրքերը։ Ըստ հաստատված տվյալների, միայն անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տվել է առնվազն 13 զո եւ 3 տասնյակից ավելի վիրավորներ։ Նահանջող հակառակորդը մարտադաշտում է թողել հատուկ նշանակության գործողության պարագաներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի սադրիչ գործողությունները ճնշվել են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից առաջ ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած հերթական դիվերսիոն գործողությունները, որոնցով Ադրբեջանը արհամարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը միտված ջանքերը։ Հստակ գիտակցելով, որ տվյալ գործողություններն անհետևանք չեն մնալու, ադրբեջանական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրման։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խորին ցավակցություն է հայտնում զոհվածների հարազատներին եւ կիսում է Գորստյան ցաներ վիշտը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը երեք խորհրդակցություն է անցկացրել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Մասնակցել են Հայաստանի վարչապետը, պաշտպանության եւ ֆինանսների նախարարները, այլ պաշտոնատարանձինք, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը եւ զինված ուժերի հրամանատարական կազմը։ Ամփոփել են 2014-2015 թվականներին անցկացված պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթացի արդյունքները։ Օրակարգի շրջանակներում քննարկվել են զինված ուժերի 2016-ից 2020 թվականների զարգացման պլանն ու սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագիրը։ Ներկայացվել են հնարավոր ռազմական գործողությունների վարման ձևերն ու եղանակները, զինված ուժերի ղեկավարման համակարգն ու զարգացման հիմնական ուղղությունները, ժամանակակից սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով զինված ուժերի շարունակական համալրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Անդրադարձ է եղել սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման նախորդ 2011-ից 2015 թվականների պետական ծրագրի իրագործմանը, արցանագրվել է, որ այն կատարվել է ամբողջությամբ։ Նախագահն ընդգծել է, որ հայկական բանակը ģերժամանակակից տեխնիկայով լայնորեն համալրման գործընթացին համահունչ անհրաժեշտ է նույնքան ուշադրություն դարձնել այդ տեխնիկայի օգտագործման մասնագիտական կարողությունների անընդհատ կատարելագործմանը։ Նա հանձնարարություններ է տվել պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքների իրագործման վերաբերյալ, սահմանելով պլանավորման ղեկավար փաստաթղթերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվող աղականության շամկետներն ու կարգը։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը Հայաստանի նախագահին վստահեցրել է, որ զարգացման պլանի եւ սպառազինության ծրագրի իրականացումը, զինված ուժերում նոր մոտեցումների ու սկզբունքների արմատավորումը թույլ կտան զգալիորեն ավելացնել բանակի մարտական կարողությունները, ապահովել ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան զարգացումը, շարունակելով իրականացնել Հայաստանի եւ Արցախի հուսալի պաշտպանությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր առավոտյան անակնկալ այցով մեկնել է Արցախ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի մշտական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակներում Սեյրանուհանյանը հանդիպումներ կունենա ԼՂՀ ղեկավարության եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ։ Կքննարկվեն սահմանին տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է ԼՂՀ ազգային անվտանգության ծառայություն եւ մասնակցել ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Նախագահը շնորհավորել է ծառայության անձնակազմին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած անձնական խիզախության ու արիության համար ԼՂՀ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ Աշոտ Գրիգորյանը ապարգևատրվել է արիության համար մեդալով, Գագիկ Սարգսյանը մարտական ծառայություն մեդալով։ Բակո Սահակյան ստորագրել է կարգադրություն ծառայողական պարտականությունները ամբասիր կատարելու համար ԼՂ ազգային անվտանգության ծառայության 7 աշխատակցի արժեքավոր նվերներ հանձնելու մասին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Ազգային անվտանգության հարգելի ծառայողներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ձեր բարդ ու դժվարին աշխատանքը ուղղված անձի, հասարակության եւ պետության անվտանգության, ինքնիշխանության, համանդրական կարգի, մեր ազգային շահերի ապահովմանը եւ պահպանմանը դժվար է գերագնահատել։ Այդ կարևոր առաքելության հաջող ու արդյունավետ իրականացման համար համակարգի յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր աշխատակցից պահանջվում է բարձր արհեստավարժություն ու պատասխանատվություն, անմնացորդ նվիրվածություն հայրենիքին ու հարազատ ժողովրդին։ Եվ հատկապես հիմա, երբ ամբողջ աշխարհում տեղի են ունենում ռազմաքաղաքական տարբեր զարգացումներ, ազգային անվտանգության արժև ծառացած խնդիրները պահանջում են նոր մոտեցումներ եւ լուծումներ։ Դրա հետ կապված ձեր աշխատանքը պետք է մշտապես կատարելագործվի, հաշվի առնելով ժամանակի պահանջները։ Վստահ եմ, որ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները կանեն հնարավորը օրենքով իրենց վերապահված գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացնելու համար։ Պետությունն էլ այսուհետ եւս կշարունակի ձեր աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղված աշխատանքները։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորի տասկային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնի արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, երջանկություն ու ամենայն բարիք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում սկսվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ինչպես հայտնել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը, առաջինը շվեյցարական կառավարության ընդունելությունների տուն է ժամանել Իլհամ Ալիևը, այնուհետ Սերժ Սարգսյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները բովանդակային քննարկումներ են ակնկալում այսօր Բեռնում Սարգսյան-Ալիև հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Բեռնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից ամենակարևոր ակնկալիքը հենց հանդիպման փաստն է։ Այդ մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նրա խոսքով ոչ ոք բանակցային գործընթացում լուրջ առաջընթաց չի ակնկալում, բայց բոլորը հասկանում են, որ այս հանդիպումը կարող է խորհրդանշական եղանակով նպաստել կայունությանը, նշել է Մինասյանը։ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցային գործընթացի շարունակությունը շատ կարևոր է, բայց մյուս կողմից էլ չարժե ակնկալել, որ նախագահների հանդիպմանը բանակցություններն առաջխաղացման համար լուրջ հիմք կստեղծեն։ Այդ մասին հայտնել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովը։ Նրա խոսքով նկատվում է լարվածության աճ, բայց դա չի հանգեցնում ադրբեջանական կողմին ձեռնտու որևէ փոփոխությունների։ Հայկական կողմը հերթական անգամ հանդես է գալիս կառուցողական դիրքորոշումով, պատրաստ լինելով քննարկել հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ բոլոր առաջարկները իրատեսականությունը թելադրում է, որ Ադրբեջանին կոչ կանեն նվազեցնել իր ստեղծած լարվածությունը, նշել է Մարկարովը։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը։ Հորդորում վերջինիս դատապարտել Ադրբեջանի Ալիևյան ռեժիմի սանձազերծած ռազմական էսկալացիան եւ ուժեղացնել ճնշումը ադրբեջանցի բռնապետի հանդեպ։ Բանակցությունների այս նոր փուլի մեկնարկին զուգահեռ Ալիևյան ռեժիմը բազմապատկում է շփման գծում երկու կողմից մարդկային կորուստներ առաջացնող ռազմական սադրանքները։ Մեր շրջանակը լիովին սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների դիվանագիտական ջանքերը եւ բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք կոչված են ամրապնդելու հարավային Կովկասում տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, հայտարարել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանը։ Միաժամանակ Եթե Մինսկի խումբը ցանկանում է վստահելի լինել, ապա այն պետք է հստակորեն դատապարտի Ադրբեջանին, Բաքվի բռնապետին հասկացնելով, որ վերջինիս ռազմական քայլերը միայն տանելու են դեպի միջազգային քրեական դատարան, ավելացրել է ֆրանսիացի պատգամավորը։ Բարեկամության շրջանակահարկի համարում ընդգծել, որ արդեն որերորդ անգամ Ալիևյան ռեժիմն իր ռազմական սադրանքների քաղաքականությունն ուժեղացնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գագաթնաշողովին ընթരാճ, փորձելով արգելափակել որևէ առաջընթաց բանակցություններում։ Նման իրավիճակներում ագրեսորի եւ զոհի միջև հավասարության նշան դնելը համարժեք է ագրեսորի կողմը բռնելուն, հստակեցրել է Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ մասնավորապես ֆրանսիացի միջնորդը պետք է պարտադրեն Բաքվին ընդունել շփման գծում մշտական դիտորդներին, համաձայնել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմների ձևավորմանը եւ բազմաթիվ սպանությունների համար պատասխանատու դիպուկահարների հերացմանը շփման գծից։ Բարեկամության շրջանակը հիշեցնում է, որ աննախադեպ աստիճանի հասած լարվածության թուլացմանը եւ բանակցությունների դյուրացմանն ուղված այս ողջամիտ առաջարկները ընդունել են բոլոր բանակցողները, բացառությամբ Ալիևյան ռեժիմի։ Հադրութի շրջանում առողջապահության համակարգի արդիականացման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ են կատարվել։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյան։ Ինչպես նշեց Հադուրկի բուժմիավորում Փակ բաժնի տրական ընկերության տնօրեն Արա Երեմյանը շրջանի առողջապահական համակարգի մեջ ներառում է Հադուրկի բուժմիավորում Փակ բաժնի տրական ընկերությունը 40 մահճակալատեղով, 4 յուղական բուժամբուլատորիաներ, 26 բուժական մանկաբարձական կետեր։ Վերջին տարիներին հիմնադրոկվել է Հադրութի բուժմիավորում Փակ բաժնի տրական ընկերության մասնաշենքերը։ Կարմիր Խաչեմի ժազգային կազմակերպության ֆինանսավորման վերանորոգվել են յուղական բուժական մանկաբարձական մի շարք կետեր։ Ուրախալի է, որ Վերջին երկու տարվա ընթացքում հանրապետության առողջապահության համակարգում կատարած ակնհայտ բարեփոխումներ ընդգրկել են նաև հաջորդի շրջանի առողջապահական հիմնարկները, որի արդյունքում բարձրացել եւ բարելավել է բնակչության ցույց տվող բժշկական ծառայությունները։ Բուժական ամբուլատորների եւ բուժական մանկավարժական կետերի կողմից բնակչությանը ցույց տվող ծառայությունները մշտապես գտնվել են բուժմիավորման մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Շարունակվել են բուժմիավորման բժիշկների բարբերական այցերը շրջանի բնակավայրեր։ Բարբերաբար շրջանի բնակավայրերն այցելել նախարարության բարձրաստիճան ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետներ, կոսնտատներ, ինչպես նաև բժիշկ մասնագետներ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Զմռան ժամանակաշրջանում բուժիմնակների անխափան աշխատանքները ապահովելու համար ձեռք է բերվել պահանջող քանակի վառելափայտ վառերաններ, էլեկտրոսալիկներ։ Ջրամատակարարման ջրահասման ցանցերում կատարվել են պահանջող վերանորոգումները, նշեց բուժմիավորման տնօրեն Արա Երեմյանը։ Բուժմիավորում ունի նաև մի շարք չլուծված խնդիրներ, ըստ Արա Երեմյանի այն իր մեջ ներառում է առանձնապես նեղ մասնագետների բացակայությունը բուժմիավորման համակարգում արկա 3 շտապօգնության սանիտարական մեքենաները տեխնիկապես մաշվել են եւ նորերով փոխարինելու կարիք ունեն։ Դուք լսում եք լուրեր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները հաստատել են Սիրիայում խաղաղ կարգավորման գործընթացի ճանապարհային քարտեզի բանաձևի նախագծի տեքստը։ Այն նախատեսում է մեկ ամսում մեխանիզմ մշակել երկրում խաղաղության պահպանման մշտադիտարկման համար։ Սիրիայի հարցում առաջ խաղացում կա, չնայած այն այնքան արմատական չէ, որքան ցանկալի կլիներ, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ինչ թվում է առաջ խաղացում կա, Այո, գուցե այն այդքան զգալի չէ, այդքան արմատական չէ, որքան բոլորս կցանկանայինք, բայց իրավիճակը շատ բարդ է, ասել է Լավրովը։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը քննարկել է Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ պատասխան գործողությունները։ Խորհուրդը քննարկել է Ռուսաստանի եւ Սիրիայի ռեժիմի ուժերի համատեղ ռազմական գործունեության հետ կապված բոլոր հարցերը, ինչպես նաեւ այդ գործողությունների ազդեցությունը փախստականների նոր հոսքի վրա։ Մանրամասնորեն քննարկվել են Ռուսաստանի նկատմամբ պատասխան գործողությունները, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։